Rādījumā arī ētrā, tad kā ierasts piekdienās rīta cēliens klausītāji ir tavās rokās, tu vari droši zvanīt uz numuru 67 969 131 Var arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272. Priecāšos par tavu aktīvu līdzdalību šajā raidījumā. Gribu dzirdēt, kā tev ir gājis kopš mūsu pagājušās tikšanās pirms divām nedēļām. Pagājušo piekdienu nevarējām satikties šeit ētrā, biju devies uz Eiropas Radio Marija tikšanos, kur mēs varējām jā, Radio Marija vadītāji Eiropā atcerēties, kādas tad ir Radio Marija uh, galvenās vērtības, vadlīnijas, tāpat arī tika pārunāti marietona projekti, kuriem uh, mēs uh, tad ziedosim maijā, kā ierasts maijs ir uh, marietona mēnesis, tad no 11. līdz 13. maijam šeit Radio Marija Latvija ētrā svinēsim šo akciju, iespēju dalīties ar to, kas mums ir tālāk ar citiem, lai Radio Marija var skanēt visā pasaulē un paplašināt savu skanējumu. Tāpat arī tad um, varējām vienkārši dalīties ar savu pieredzi uh, savā starpā, kā nu kuram iet, uh, un, protams, ka arī um, kopā lūgties, kopā uh, svinēt uh, savu ticību, kopā tad arī Um, iet ticības ceļu. Tas ir arī tas, ko mēs cenšamies darīt šeit uh, Radio Marija ēterā Latvijā un visā uh, pasaulē. Tad uh, priecāšos dzirdēt, jā, tavu liecību, kā tu esi varbūt piedzīvojis Dieva klātbūtni šajā laikā. Droši arī izsaki kādus savus ieteikumus, vērtējumu par Radio Marijas skanējumu šeit Latvijā, jo tas var uh, uzlabot savu skanējumu tikai un vienīgi tad, ja klausītāji tad arī to vērtē un palīdz to veidot. Tāpēc arī rādījumam arī ļoti svarīgs šis dzīvais ēters, lai klausītāji var iesaistīties ētera veidošanā. Un tavās rokās klausītāji tad ir rādījumam arī ēters, tāpēc tas notiek dzīvajā, tas nav ierakstā, lai tad tu varētu vienmēr būt klātesošajā kopienā. Tā ir kā tāda uh, satikšanās. Ja, kad mēs nevis esam tie kādi lektori, kas lasa lekcijas ēterā, eh, diskutē un pārējie klausās, bet drīzāk tas ir kā tāds ģimenes galds, eh, kur mēs esam sasēduši apkārt un eh, sarunājamies tā spontāni. Jā, par kādu tematu, un kāds šo tematu prezentē, bet iesaistās visi šajā sarunā. Un tad, ja tev ir kādi ieteikumi, jautājumi, rekomendācijas par rādījumu arī ēteri, kam vajadzētu būt, kam nevajadzētu būt, kā varētu uzlabot šo skanējumu, kā varētu vairāk iesaistīt klausītājus un padarīt to ar vien vairāk kā tādu kopienu draudzi, tad droši arī zvani šeit uz ēteru un dalies savām idejām. Arī tev vienkārši ir kādi jautājumi, kas raisās galvā, tad droši, droši var arī uzdot tos. Tāpēc zvani uz numuru 67 969-131, arī rakstīja īsiņas uz numuru 266-77, 272. Var arī rakstīt e-pastu uz studijā teremel.lv. Ceru, ka man nebūs vienam pašam šo stundu jāpavada. Tā kā atskaņojuši tagad priesteri Kārļa Miķelsona izpildīto dziesmu, visi ļaudis nāciet klāt, un tad jau ceru, ka būs kādi zvani vai īziņas vai epasti no jums. Thank you. Visi ļaudis nāciet klāt, kungu Jēzu godināt, lai top mūžam cielināts visvētākais sakraments. Dieva māte Marija tu par visiem gadīgā, mācī savu dēlu sveikt, kas šeit cienīt sakraments. Dziediet visi eņģeļi, Dieva svētie visneši, Svēts, svēts, svēts, lai mūžām teikts, augstī godāts sakraments, Ādams no Asabrāms, un vispirmais tebūnāms, it visvēcais testaments. Cied, lai teikts ir sakraments, praviešiem Dievs atklājā, priekā ziņu vēstījā. Jēzus Kristus Mesijā, kas šeit pielūgts sakraments, apustuļi mūži. Dievu slavē līksmībā, savu mācītāju redz, kas šeit ir kā sakraments. Visi svētie mocekļi, debes draudzes locekļi Jūsu kungs un īstais dievs ir šis augstais sakraments. Visas šķīstās jaunavas, kuras dievam veltītās, jūsu prieks un labais gans nāk pie jums kā sakraments. Dievs, kam tronīs debesīs, mūs tik ļoti mīlējis, pats pie mums ir palicis, altārī kā sakraments pestītāju slavēsim, ceļos krītot pielūksim, skaidrām sirdīm pieņemsim, kāds šeit cienīts sakraments, dzīvām aizeļaužu īstens cilvēks, īstens Dievs. Esi mūžam godināts, svēts un brīnišķīgs sakraments. Vai tu esi jau pamodies? Laiks modināt prātu! divi, viens. Rīta cēliens kopā ar Radio Mariju Latviju! Katru darba dienas rītu no pulkstens desmitiem. Ir 10 un 17 eh, minūtes piekdienā 18. martā. Eh, Edvīns, eh, paldies Edvīn par tavu sveicienu, kurš novēl jauku dienu un svētību visiem mīlestības pilnas brīvdienas. Paldies Edvīn par tavu sveicienu tev ar, lai izdevusies šī jaunā nedēļas nogale kas jau pavisam, pavisam drīz eh, būs klāts šodien. Vēl jāpaspēj apdarīt pēdējos darbus eh, šonedēļ, un tad jau visi varam doties pelnīt atpūtā. Bet jā, klausītāji, tad uh, gaidu uz tevi. Padalies tad, kā tev iet, vai arī kādi tevi jautājumi nodarbina tavu prātu. Varbūt kādi uh, tev ir ieteikumi attiecībā uz eh, radio Marija darbu, tad droši izmanto šo ētera laiku, lai eh, dalītos ar savām pārdomām, saviem ieteikumiem, saviem jautājumiem. Ja gadījumā klausītāji tev ļoti negribās tajā ēterā iesaistīties, tad eh, izmanto šodien iespēju, ka mums ir brīvprātīgais pie infotālruņa. Tad infotālrunis ļoti līdzīgs tam, kas ir ēterā. Infotālrunis ir 67 969, 128. Tad mainās pēdējie divi cipari. 67, 969, 128, info tālrunis, tad ārpus ētera varat parunāt mūsu brīvprātīgā biruta. Jūs arī labprāt uzklausīs savukārt, tad uz ēteru tu vari zvanīt 67, 969, 131. Un jā, noteikti izmanto iespēju tad arī uh, aicināt tevi, klausītāji, ja tu vari atrast kaut eh, dažas stundas laika eh, nedēļā vai mēnesī, lai atnāktu šeit uz Radio Marija studiju un um, būtu pieejams pie šī info tālruņa. Vienkārši ir kāds cilvēks, kas atbild uz eh, telefonu zvaniem, tas mums nozīmētu ļoti, ļoti daudz. Uh, Ja, tu vari darīt droši savus darbus, eh, risināt krustvārdu mīklas vai vienkārši atpūsties, nezinu, klausīties mūziku, skatīties eh, seriālus vai vienalga ko, un ik pa laikam atbildēt uz tiem telefona zvaniem. Lielākoties ir vienkārši jāatdod iespēju uzklausīt eh, zvanītājus, bet reizēm tad arī viņiem ir kādi jautājumi par radio Mariju vai vēl kaut ko, ja gadījumā tie jautājumi ir tādi, uz kuriem tu nevarēsi atbildēt, tad vienmēr būs kāds no komandas līdzās, kurš būs gatavs tev palīdzēt, bet mēs paši nevienmēr varam pieņemt visus tos zvanus, kas šeit ienāk ofisā, tāpēc mums ļoti, ļoti noderētu brīvprātīgie, kas palīdz šādā veidā. The world is like a river, which we drink, but our sins pollute the water. And now the river is flooded, so we must build an ark of faith and trust in divine providence. Was in a room of darkness, wasn't enough to open the window for it. I had to unlock the door, so I searched for the key. What I found was Our Lady of Medjugorje, saint to pray, pray, pray, pray, pray, pray. pray for a happier day. Oh, come on and pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray. The Lord will show you the way. Me and my brothers and sisters, we were struggling. pray, pray, pray, pray, pray, pray for a happier day. 10 un 25 minūtes, un mums ir sazvanījis Raimonds. Raimonds, dodu tev eh, vārdu. Vari padalīties ar saviem pārdzīvojumiem. Labrīt, Priester Pēter, labrīt, dargie radījumi arī klausītāji un skatītāji. Uh, jā, prieks ir, uh, prieks ir par pavasari, prieks ir par sauli katru dienu. Uh, esmu, esmu tā kā uh, tautas valodā sakot uz strīpas, izslimojis to nejauko slimību, un paldies Dievam, pirmo reizi esmu bijis darbā. Apsveicam. Un pateicos, un paldies, un pateicos eh, Dievam par katru mirkli, par katru dienu, ko mēs dzīvojam mierā, zem mierīgām debesīm, atšķirībām no mūsu kaimiņiem, par kuriem lūdzos un par kuriem mm, aicinu lūgties un nepierast pie kara, jo kā mūsu pāvests Francisks ir pieprasījis izbeigt karu, lūdzis Dieva vārdā izbeigt karu un vērsties pie, pie, pie, pie lielvarām, pie visiem, kuru, kuru rokās ir uh, mainīt šo situāciju. Mūsu kā kristiešu es uzskatu, uh, ierocis ir lūkšana, rožu kronis, dieva žēlsirdības kronītis un arī privāta un katra cilvēka lūkšana. Labvēlība, labestība un žēlsirdība pret citiem, ceļš pret bēgļiem, kas ierodās lielā skaitā un apbrīno tos cilvēkus, kas uzņem savās mājās. Un es ar tiem cilvēkiem kopā kuri vairāk dara nekā runā. Jo daudz ir runātāju, daudz ir diskutētāju, katram ir savs viedoklis jāizklāsta par to nekas, bet ļoti, ļoti liela cieņa par tiem cilvēkiem, kas tiešām ar savu, ar savu rocību, ar savā, savu iespēju robežās palīdz cilvēkiem, bēgļiem un arī sūta palīdzību uz Ukrajinu. Mm, Apbrīnot tos puišus, kas te mm, servisā laboja tos džipus un, un bez atlīdzības, lai, lai varētu aizsūtīt un, un palīdzēt Ukraiņas tautē. Jā. Jā, un priecājos, ka mums ir mierīgas debesis, pastaigājoties gar jūru. Saku Dievam, paldies. Nu, varbūt tas skan tā interesanti, bet nu, jā, es esmu laimīgs un priecīgs, ka pie mums ir miers es, es līdzi jūtu, jā, bet es esmu priecīgs, ka pie mums ir miers, un es novēlu mieru visiem sirdī vispirms, un, un arī cieņpilnu at, attieksmi pret katru cilvēku, jo atcerēsimies, ka Jēzus Kristus ir miris par katru no mums. Paldies liels! Jā, jauku dienu! Paldies, paldies, eh, Raimond, par tavu zvanu un par dalīšanos. Prieks dzirdēt, ka tev ir ar veselību viss labi, un uh, Jā, es domāju, ka šis laiks ir tiešām labs laiks novērtēt gan to, kas mums ir un ko mēs varbūt pieņemam kā pašsaprotamu, jo cik gan mēs bieži jā, staigājam nekur zem šīm saulēnajām debesīm, staigājam gar jūru vai kādu ezeru upi un Uh, varbūt aizmirstam arī pateikties Dievam par to, ka mums ir šāda iespēja tā mierā uh, pastaigāties, jo nu, daudz kur redz, kur piemēram Ukrainā šobrīd cilvēki tā nevar, Sīrijā jau karš arī ir vairāk kā 11 gadus, kur cilvēki nevar tā mierīgi pastaigāties un daudz viet citur pasaulē, tad tiešām ir iespēja novērtēt to, kas mums ir un dalīties arī ar to, kas mums ir. Tas arī ļoti svarīgi, ko, ko Raimunds sacīja, ka liels, liels prieks par visiem tiem, kuri um, palīdzat, atbalstat. Varbūt klausītāji, ja tu esi kaut kā palīdzējis eh, Ukrainas kontekstā, vai tu esi uzņēmis pie sevis kādu ģimeni, vai arī esi braucis varbūt palīgā, vai esi ziedojis, vai esi, um, nezinu, kaut kā iesaistījies kādā palīdzības sniegšanā, tad arī droši vari padalīties ar savu pieredzi, kā tev iet, vai kā tev ir gājis, un um, noteikti, ka to mums arī pārējiem būtu interesanti un vērts dzirdēt, un varbūt tas iedvesmo vēl kādu uh, Eh, uzņemties iniciatīvu palīdzēt eh, Ukrainai vai kādiem citiem bēgļiem arī, kas šeit Latvijā ierodās pie mums no Sīrijas, no Afganistānas, no citām vietām. Tad eh, paldies arī par šo atgādinājumu lūgties. Tad atgādinu, ka 25. martā kunga pasludināšanas svētkos. Tie ir obligāti svinami svētki. Mums ir pēc iespējas, tad jāizmanto iespēja aiziet uz misi. Uh, Eh, tā būs piekdiena, tad eh, mēs eh, visās draudzēs varēsim ziedot nu, šos ziedojumus, ko parasti tad arī zied mīsas laikā ziedojam, bet visas draudzes šos ziedojumus, kas tiks iegūti 25. martā, visu to tālāk nodosim karitas, kas šos ziedojumus tad izmantos palīdzībai Ukrainai gan bēgļiem, gan arī tad eh, sniedzot atbalstu tur uz vietas, eh, nodrošinot pārtiku, humāno palīdzību un tā tālāk. Tā kā tātad 25. martā apmeklējam svēto misi kunga pasludināšanas svētkos un tad arī eh, ziedojam mīsas laikā un šie ziedojumi dodās uz Ukrainu. Tāpat arī mūsu bīskapi aicina pēc katras svētās mīsas lūgties šo lūkšanu, ko viņi ir piedāvājuši arī vakar bīskaps, arhibīskaps Zbigņevs Tankēvičs ir tādu savu paziņojumu izsludinājis katolis LV varat atrast, tur taču šī lūkšana arī ir atrodama. Un pavests Francisks arī ir izsludinājis to, ka 25. martā kad arī vēl bez tā, ka būs šie kunga pasludināšanas svētki, mēs arī svinēsim akciju 24 stundas kungam. Parasti pirms gavēņa 4. svētdienas, no piekdienas uz sestdienu šis laiks tiek veltīts kungam. Šīs akcijas mērķis ir pievērst uzmanību adorācijai, kunga pielūksmei un arī grēksūdzei. Tad mēs uh, varam arī šeit ēterā, protams, rādījumā arī ēterā pievērsīsim vairāk lūkšana, uzmanību lūkšanai un gandarei, grēku nožēlai, piedāvāsim iespējas sagatavoties grēksūdzei, tad noteikti klausītāji izmanto arī šo iespēju. Varbūt tavā draudzē vēl varat paspēt kādu akciju uzrīkot, kur vienkārši tas, ko Pāvis saka, ir viņš vēlās, lai šajās dienās, tātad naktī no piekdienas uz sēsdienu un un visu sestdienu vienkārši būtu atvērtas baznīcu durvis. Varat noklausīties pagājušā gada katehēzi sarunu ar Vatikāna pārstāvi, kurš ir atbildīgs par šo akciju Vatikānā, un tad viņš arī dalījās ar ārkārtīgi daudz liecībām par to, ka cilvēki tiešām izmanto to iespēju, ka baznīcas durvis ir atvērtas, un vēl jau vairāk, ja tur ir sakraments, tur ir adorācija, uh, tur ir pieejams kāds priestris uz grēksūdzi, nav tas vajadzīgs katrā baznīcā, bet, piemēram, lielāko pilsētu uh, priesteri, kur ir vairāki priesteri, var, piemēram, apvienot spēkus uh, un vienā baznīcā nodrošināt uh, šo grēksūdas iespēju. Tad sāksim 25. 5. vakarā līdz pat sestdienas 5. Nu, lūk, un pāvests Francisks arī tad parasti atklāja šīs 24 stundas kungam ar uh, ar lūkšanu, ar eh, tādu svinīgu grēku nožēlu, tādu liturģiju, tad šogad viņš arī ir iekļāvis eh, konsekrāciju, eh, Ukrainas un Krievijas konsekrāciju Marijas bezvainīgajai sirdī. Un mēs arī šeit rādījām arī ēterā to translēsim, pulksten piecos mēs translēsim vispasaules Radio Marija rožu kroni no Nāceretes, no vietas, kur tad Marija saņēma šo vēsti, uh, par to, ka viņa kļūs par pasaules pestītāju māti, tad sešos mēs translēsim svēto misi, un septiņos tad rožu kroņa vietā mēs translēsim eh, šo liturģiju, ko vadīs eh, pāvis Francisks. Tātad grēku nožēlu un arī Ukrainas un Krievijas eh, konsekrācija Marijas bezvainīgie sirdī. Un tad arī mēs te radiom arī ēterā iesāksim nu, tādu lūkšanu maratonu 24 stundu garumā, uh, Varat pieteikties gan adorācijai visvētākā sakramenta priekšā šeit Radio Marija kapelā, Arī to jūs varat darīt zvanot uz numuru 67969128, tātad mūsu info tālrunis, vai arī rakstiet uz info etrml.lv. Protams, ka arī ēterā, ēterā būs cē, maksimāli, cik iespējams, dzīvais ēters ar lūkšanām, aizlūgumiem un, protams, arī sarunām par grēksūdzi, tās nozīme, kā tā mums palīdz tuvoties Kristum. Tā kā, jā, un arī katru dienu šeit Latvijā pīskapi aicina pulksten 12. zvanīt baznīcu zvanus, kas mums atgādina par lūkšanu, tad mēs katrs varam arī kādu brīdi pavadīt lūkšanā par mieru pasaulē. Marija arī par Ukrainu mums jautā, atceros, ka 24 Februārī Jolanta sazinājās ar Ukrainas radio Marija pārstāvi Sergiju. Vai pa šo laiku ir vēl bijusi iespēja sazināties ar viņiem, kā viņiem klājas? Marija, paldies par tavu jautājumu. Jā, mums 2. martā bija pēdējā tāda sazvanīšanās šeit ēterā, kad mēs ar Radio Marija direktoru lūdzāmies kopā Rožu Kroni, lūdzot par mieru Ukrainā. Tas bija 5.20 vakarā, pelnu trešdienā tad uh, viņš arī īsi pastāstīja, kā viņiem iet. Protams, ka nav viegli. Uh, mums arī šajā Eiropas uh, tikšanās, kas notika, tad uh, Ukrainas direktors pieslēdzās attālināti caur Skype un, protams, sejā var redzēt uh, lielu nogurumu. Viņi, uh, nu, rādījām arī Ukraina, cik vien cenšās visas dienas garumā uh, nodrošina lūkšanas sarunas ar klausītājiem, uh, dzīvo ēteru un redzam, cik šādās krīzes situācijās rādījām arī ir ārkārtīgi svarīgs. Un tad arī viņiem ir plāns no Kijevas, kur nemitīgi notiek šīs te, šie uzlidojumi, tad viņi plāno pārcelt studiju, un tur arī rādījām arī pasaules ģimene palīdz šobrīd citas radiostacijas, stacijas ar nepieciešamajām iekārtām, lai pārceltu studiju uz eh, citu reģionu, kur ir mazliet mierīgāks, un varētu tad arī nu, tā drošāk veikt to savu darbu. Tad viņi praktiski arī tur trīs cilvēki dzīvo eh, tajā studijā, eh, direktors, vēl viens priesteris un klostermāsa, kas ir nu, nemitīgi tur uz vietas, burtiski iziet tikai kaut ko paēst un, un tā pagulēt nedaudz un tad nāk atpakaļ uz studiju. Un, protams, ir brīvprātīgie, kas turpina nākt un tad viņi kopā lūdzās. Viņiem ir arī šī te Pompeju diamātes novena, katru dienu trīs reizes pa deviņie, tātad 27 dienas lūdzās trīs rožu kroņa daļas dienā. Un tad pēc tam vēl tāpat tās trīs reizes pa deviņi ir pateicība par uh, Eh, saņemtajām žēlastībām, tad kopā ar klausītājiem viņi lūdzās šo eh, novenu. Mm, jā, tā kā noteikti viņi ir ļoti noguruši, eh, nomocījušies. Tas, ko sacīja Raimons, arī zināmā mērā jau viņi ir pieraduši pie, tās, pie tiem uzlidojumiem, un tas tā vienkārši notiek, cilvēks adaptējās. Uh, Um, viņš saka, jā, nu, kaut kur tur krīt tās uh, bumbas, un tā, bet nu, mēs jau tam vairs īpaši nepievēršam uzmanību. Pienāk ziņojumi cilvēkiem Whatsappā, kad tur steigties uz patversmēm, kad nē, bet arī daudzi cilvēki jau šos paziņojumus ignorē un neņem vērā. Tas tā, diemžēl, notiek. Arī lasīju kādu izvilkumu no kāda laika biedra dienas grāmatas, kad tika bombardēta Londona, uh, Tad arī šis cilvēks apraksta tādu savā dienas grāmatā vienu dienu, kad viņš redz, kā no viņa mājas izbirušajiem logiem viņš raugās uz pilsētu un redz, ka kaut kur tālumā deg pēc kārtējā uzlidojuma un ir tāds saulriets, viņš apraksta, cik patiesībā tas izskatās skaisti. Nu, traģiski, traģiski, bet diemžēl tā ir, ka cilvēks pierod uh, pie situācijas un ļoti, ļoti ceram, ka drīz tā situācija beigsies un Ukrainā viss varēs atgriezties atkal ierastajās sliedēs. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs šeit Latvijā saglabājam mieru, redzam, kā mēs varam palīdzēt Ukraiņiem, kā mēs varam palīdzēt cilvēkiem, kuri cieš šobrīd no vardarbības un ten arī galvenais pašiem neļauties kādām provokācijām, kādām manipulācijām lai um, nevairotu to naidu. Un, protams, arī redzam to radiomārija nozīmi arī šeit Latvijā, tā kā ļoti, ļoti pateicos visiem, kuri ziedojat un atbalstat radiomāriju uzturēšanu, lai mēs varam skanēt 24 stundas dienaktī un nodrošināt tad to Dieva klātbūtnes atbalstu visiem, dot iespēju uh, lūgties kopā, dot iespēju dalīties, un uh, paldies, ka jūs arī šo iespēju izmantojiet.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 Ir 10 un 44 eh, minūtes dace mums raksta, kādi pienākumi ir pie info tālruņa, kādas atbildes jāsniedz zvanītājiem. Esmu strādājis par tālruņa operatoru. Brīnišķīgi dace, tad eh, varbūt, ka tu vari atrast kādu brīdi arī atnākt šeit pie mums uz studiju ir pamatā ir vienkārši jāuzklausa tie mūsu zvanītāji un lielākajai daļai gribas vienkārši reizēm parunāties, bet lielākoties jautājumi ir par radio Marija darbu. Vai nu par programmu, tad ir jānoskaidro radio šī zvanītāja kontakti, jāsaglabā šie kontakti, lai mēs tad varam izsūtīt programmiņas vai tas būtu pa e-pastu vai pa pastu, Tad bieži vien ir jautājumi par to, no kurienes būs svētās mises, kāda būs programma. Šo informāciju, protams, mēs visu sagatavojam. Ja gadījumā ir kaut kādi jautājumi, uz kuriem tev uzreiz nav atbildes, tad tu vari arī tiem zvanītājiem pateikt, ka, hei, es noskaidrošu, un tad jums atzvanīšu pēc kāda brīža, un tad var sazināties ar kādu no komandas un, un dot nepieciešamo atbildi klausītājiem. Tā kā, jā, ja tev ir laiks kaut dažas stundas veltīt kādā laika periodā, mēs ļoti, ļoti priecāsimies par palīgiem. Arī, starp citu, vari piezvanīt tagad uz info tālruņa numuru 67969128 un paprasīt birutai, ka viņa darbojās un ko viņa dara uz kādiem jautājumiem atbild, kādi ir parasti šie zvani un uh, tad uh, tu noteikti varēsi uzzināt no paša brīvprātīgā, kas veic šo darbu, uh, kāda tad tā mūsu ikdiena ir. Digna raksta, uh, mūsu miers ir ļoti trausls, mums jāsadodas rokās, domās jābūt kopā, lai vienotos lūkšanā. Vienīgais, uz ko var paļauties, ir bezgalīga Dieva žēlastība, lai ir miers un paļāvība visu sirdīs, tā mums raksta. Digna, paldies, Digna, par tavu Eh, ziņu. Eh, paldies eh, visiem, kuri iesaistījāties. Paldies arī kādai klausītājai, kas zvanīja šeit aizkadrā, lai padalītos ar to, ka mums tagad ir divas garīgās komunijas lūkšanas. Viena garāka, otra īsāka. Tā īsākā ir nākusi klāt vēlāk. Mm, tad tika izteiktas simpātijas vairāk pret šo vecāko, ko mēs lūdzamies šeit ētrā, kas ir arī mazliet garāka. Eh, es no savas puses eh, varu vienīgi pateikt to, ka mēs šeit eh, rādījumā arī ēterā esam ieviesuši divas šīs lūkšanas, lai vienkārši būtu lielāka dažādība un arī tad pieņemot svēto komuniju mēs esam īpaši aicināti raudzīties uz Mariju, kura bija pirmā, kas pieņēma Jēzu sevī un nesa Jēzu tālāk citiem. Un tad arī mēs esam aicināti būt ar tādu pašu uh, nostāju kā Marija, un tas ir arī tas, ko mēs lūdzamies eh, katru dienu kunga eņģelī, jā, ka lūk, es esmu kunga kalpo, un lai man notiek pēc tava vārda. Un tad pieņemot šo garīgo komuniju, mēs raugāmies uz Mariju, lai tad mēs kā Marija arī savā ikdienā vienmēr varam ļaut uh, Dievam ienākt mūsu vidū, ka mēs vienmēr censtos saglabāt savas sirdis tīras šķīstas, uh, kārtīgas, un Jēzus varētu ienākt pie mums gan tad, kad mēs no rīta ceļamies, gan tad, kad ēdam brokastis, ejam dušā, veicam rīta rosmi, ejam uz darbu, jā, klačojamies ar kolēģiem, nākam atpakaļ no darba mājās, ēdam vakariņas, skatāmies filmu kopā ar ģimeni, sportojam kopā ar draugiem, Tad, uh, ka tajos visos brīžos Jēzus var nākt pie manis un es viņu nesu tālāk citiem cilvēkiem, kā to darīja Marija. Tāpēc sik pa laikam tad skanēs uh, svētajās misēs vai nu viena vai otra lūkšana, un ja mēs atradīsim vēl kādu garīgās komunijas lūkšanu noteikti, tad to arī piedāvāsim mūsu brīvprātīgajiem, lai tad ir šo lūkšanu dažādība un uh, lai uh, mēs tad arī varbūt nepierodam un nepieņemam par pašsaprotamu vienu uh, kaut kādu veidu, kuru varbūt jau automātiski sākam tā atskaitīt. Uh, jā, tad uh, vēl uh, mums uh, raksta anonīms klausītājs vai klausītāja ar jautājumu, vai būtu labāk, ja pēc grēku izsūdzēšanas kā gandarījumu būtu biežāk jāgandara ar konkrētu lasījumu no Bībeles. Tādā veidā biežāk arī uh, jaunieši paņemtu bībeli. Nu, jā, priesteris mums uzdod to gandrību tādu, kādu viņš uzdod, un mēs katrs arī pats varam, protams, izvēlēties, kādu vēlamies. Un uh, mums eh, nav obligāti svētie raksti jāņem kā gandrījums. Es ieteiktu svētos rakstus vispār uh, ieviest to kā ieradumu, lasīt svētos rakstus ikdienā. Pavests Francisks uh, izsludinot uh, Dieva vārda svētdienu, kas ir trešā svētdiena parastajā liturģiskajā laikā, tātad pēc kunga kristīšanas svētkiem atskaitam tālāk divas svētdienas, un trešajā tad ir dieva vārda svētdiena, un e, viņš sacīja to, ka viņš to ir vairāk kārt atgādinājis, ka mums dieva vārds būtu jālas, jāatšķir vismaz e, tik bieži, cik mēs atveram savas viedierīces, un uh, vienmēr nesāt līdzi svētos rakstus. Bet, protams, ka labs sākums būtu tad jau to darīt kā gandarījumu par grēkiem, ka lūk, es apņemos lasīt biežāk svētos rakstus, bet es ieteiktu to ieviest kā tādu uh, rituālu vispār ikdienā lasīt svētos rakstus un ļaut Dieva vārdam darboties mūsu dzīvē. Tas ir pārsteidzoši, kā Dieva vārds mūs pārveido uh, Liekas, mēs vienkārši lasām kaut kādus tekstus, vārdus, ko ir uzrakstījuši kaut kādi cilvēki, um, bet uh, pārsteidzoši ir tā dieva klātbūtne šajos vārdos un kā uh, tie mūs, uh, kā tie darbojas mūsu dzīvē. Un ja mēs vēl lasām tā pārdomājot ar sirdi, kā mēs varam šos vārdus, ko mēs izlasam vai dzirdam, censties ieviest arī savā ikdienā, tad vispār tam ir interesanti, ka, ka nebūdams kristietis, uh, Mahatma Gandijs. Viņš ir sacījis, ka ja kristieši tiešām izturētos pret evaņģēliju kā pret kaut ko vairāk nekā kā vienkārši tādu literatūras šedevru, tam būtu atombumbas spēks, tas pārveidot visu pasauli. Un interesanti, ka to ir sapt, aptvēris un sapratis hinduists. Tad cik vēl vairāk mums pašiem kristiešiem vajadzētu apzināties, uh, svēto garu, eh, piedodiet, svētā rak, svēto rakstu eh, nozīmi un, eh, un spēku, jo tie, tie ir piepildīti ar svēto garu. Un viņš caur šiem vārdiem, ko mēs lasam, ko mēs klausamies arī svētajā misē, darbojās un, un pārveido mūsu dzīves. Tā kā, jā, paldies par šo ieteikumu un Radio Marija atkal ir eh, brīnišķīga iespēja, kur eh, mēs varam ļoti daudz lasīt svētos rakstus. Mums ir vairāk raidījumi. Arī šodien pat jau pulksteni četros būs eh, Māra veidotais raidījums par svētajiem rakstiem. Viņš lasa Mateja evaņģēliju, tad ceturtdienās mums ir ceļš uz Emmausu, Sesdienās ir Stēles veidotais raidījums, otrdienu vakaros varam lūgties ar svētiem rakstiem kopā ar prosanktitāte kopienu, svētdienās varam lūgties ar svētiem rakstiem kopā ar māsu Brigitu, un jā, daudz, daudz mums šeit tie raidījumi ir, kas mums palīdz lūgties ar svētiem rakstiem un tos arī saprast. Tu vēl dod vārdu pēdējiem zvanītājiem, tad noslēdzam šīs dienas raidījumu. Kas mums ir sazvanījis? Lūdzu. Vēlreiz Raimons. Un Sveiks, atļaujiet man, Priester Pēter, eh, ar uzaicinājumu. Man sirdī eh, radās doma uzaicināt tomēr radio Marija klausītājus, mīļie draugi. Eh, mums, kā cilvēkiem, jā, rodas dažādi pieredumi. Arī tas, ka radio Marija skan katru rītu, daži var pierast pie tā. Bet <clears throat> Atgādināšu, ka Radio Marija eh, pastāv tikai no mūsu ziedojumiem, un lūdzu, aicinu jūs visus. Varbūt, ja, ja uz šo tālruņa numuru, ko nosauc Priesteris Pēters un citi brīvprātīgie, nav iespējams tos 4 eiro, tad lūdzu, varam kontā noziedot kaut vai vienu eiro. Cent, vienu eiro ja? Katrs eiro ir no svara. Un es zinu vienu mazu noslēpumu, ka klausās Radio Marija vairāk nekā ziedot. Un es jums atgādināšu no svētajiem rakstiem, ka dot ir svētīgāk nekā ņemt. Un būsim svētīgi un dalīsimies. Paldies! Raimond, liels, liels paldies tev! Tiešām uh, labs atgādinājums. Uh, Paldies visiem, kuri atbalstat Radio Mariju ar savu uh, laiku, ar, eh, ar brīvprātīgo darbu, uh, visās jomās, gan šeit ēterā, gan ārpus ētera. Liels, liels jums paldies, un, protams, liels paldies, kā Raimunds sacīja, visiem, kuri atbalsta Radio Mariju darbu ar saviem ziedojumiem. Tik tiešām pat viens eiro būtu, būtu jau vērtīgs ziedojums, jo saskaņā ar datiem 2020. gadā dien, nu, jā, mūsu vidēji dienā klausās 18,000 cilvēku visā Latvijā. Nu, un arī ārpus Latvijas, kur varbūt pieslēdzās tur ar interneta starpniecību. Un tad, ja katrs no klausītājiem noziedotu vienu eiro, tad jau būtu, būtu pilnībā nosaktas visas ikdienas izmaksas. Un, ja vēl kāds varētu noziedot mazliet vairāk, tad mēs varētu arī attīstīt savu eh, skanējumu diezgan, diezgan raiti. Tā kā tas eh, tiešām, Raimond, liels, liels paldies par tavu atgādinājumu. Un liels, liels paldies visiem tiem klausītājiem, kuri esat regulāri ziedotāji un eh, kuri tad arī esat tie, kas uzturat radio skanējumu. Un jūs esat misionāri, jūs esat evanģelizētāji, jo uh, Jūsu ziedojums palīdz aizsniegt tos cilvēkus, kuri ir izmisuši, kuri ir noskumuši, kuri ir vientuļi, kuri ir varbūt dzīves nastu nospiesti, kuriem nav neviena un daudzi, tad arī saka, ka Radio Marija ir viņu ģimene. Radio Marija daudziem ir palīdzējis piedzīvot atgriešanos, daudzi ir atjaunojuši savas attiecības ar kungu, pateicoties Radio Marija dzirdētajām lūkšanām, raidījumiem, sarunām, uh, Daudzi jūtās radījumā arī kā kopienā, kā ģimenē, kā draudzē, un tas ir viss pateicoties jums. Un tiešām arī Dievs tad, lai jums bagātīgi atlīdzina, un mēs par jums visiem, kas ziedojat, tad arī katru mēneša pirmo piekdienu, pulksten 12. šeit ētrā svinam svēto misi jūsu nodomos. Tā kā liels, liels jums visiem paldies, un paldies arī brīvprātīgajiem, kuri ziedojat savu laiku, talantus, prasmes, un eh, aicinam pievienoties ar vien jaunus brīvprātīgos, lai mums būtu, kas nodrošina nepārtrauktu, efektīvu radiomārija darbu.